أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أمر بالدعاء ووعد بالإجابة ووعد للمتقين بالثواب وللمجرمين بالعقاب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على مثل البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وفهما وألهكني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي İnşallah dinimizin əsli olan tövhid, onun ziddi olan şirk və həmçinin dinin əslinə bağlı olan digər mövzular barəsində inşallah zikr edəm ki, bizim üçün yəni biz bu əqidənin sahibləri olaraq bizə bu bir təkrarlama olsun və bilmədiklərimizi isə bilək inşallah. Və inşallah tövhid mövzusunu e, Alləmə Abdullah bin Abdurrahman Əbu Bətin şeyxin İslamın əslinə verdiyi tərif, İslamın əslinə verdiyi açıqlamanın üzərindən edəyəm. Şeyx Əbu Bətin Rahiməhullah Əl-İntisar li Hizbillahil Muvahhidin və raddu alə mən yücədil anil müşrikin adlı risaləsinin dördüncü səhifəsində buyurur ki, Əntə mükəlləf bi mə'rifətit təvhid. الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وأرسل جميع الرسل يدعون إليه ومعرفة ضده فهو الشرك الذي لا يغفر ولا عذر لمكلف في الجهل بذلك ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل للأصول فمن لم يعرف المعروف وينكر المنكر فهو هالك لا سيما أعظم المعروف فهو التوحيد وأعظم المنكرات فهو الشرك شيخ بيقول ki, سان tövhidi bilməklə mükəlləfsən, يعني yükümlüsən. Hansı ki, Allah subhanahu və teala bütün cinləri və insanları onun üçün yaradıb. Və bütün rəsulları göndərib ki, ona dəvət etsinlər, yəni tövhidə. Və həmçinin sən mükəlləfsən ki, onun ziddi olan, tövhidin ziddi, əksi olan şirki biləsən. Hansı ki, o bağışlanmayan günahdır, yəni şirk. Və həmçinin heç bir mükəlləfə onda, yəni şirkdə cəhalət üzrü yoxdur. Və həmçinin onda, yəni tövfiddə, şirkdə təqlid də caiz deyil. Çünki o, əsillərin əslidir. Və kim mərufu bilmirsə və mümkəri inkar etmirsə, o adam həlak olmuşdur. Xüsusən də mərufların ən əzəmətlisi olan tövhid və mümkərlərin ən əzəmətlisi olan şirk. Şeyx Rahimahullah İslamın əslinə bu cür tərif verir. İnşallah bu tərifin üzərində bu tərifin, şeyxin İslamın əslinə verdiyi tərifin üzərində cümlə cümlə dayanaraq bunların, şeyxin dediklərinin şəriətdə, Quranda, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətində olan dəlillərini inşallah zikr edəcək. Şeyx başda buyurdu ki, "Əntə mükəlləf bi ma'rifəti təvhid." Sən tövhidi bilməklə mükəlləfsən. Tövhid hər bir kəsə vacibdir ki, onu bilsin. Və insanlara ən ilk vacib olan Allah Subhanahu taalanın vaciblərinin içərisində tövhiddir. Allah Subhanahu taala Muhammed surəsində buyurur ki: "Fa'lam ennehu la ilahe illallah." El-ayə. Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Şəhadət kəlməsinin əvvəlində Allah Subhanahu taala bilməyi əmr edir. Fa'lam bil. Deməli tövhiddən öncə tövhid elmindən qabaq Allahın hökmü həmin tövhidi öyrənməyin vacibliyidir ki, əmr edir ki, onu bil. Və İmam Buxarı rahiməhullah öz səhiyyə əsərində həmən bu ayətin başlığı altında bir fəsil açır. Buyurur ki, Əl-ilm qabiləl qavl vəl-əməl. Elm sözdən və əməldən öncədir. Və səhiyy müslümdə keçən hədisdə Peyyambər s.ə.v buyurur ki, Mən mətə və huvə ya'ləmu ənəhu lə iləhə illallah daxaləl cənnə. Kim lə iləhə illallah bilərək ölərsə, cənnətə daxil olur. Deməli, ən birinci vacib olan şey tövhiddən öncə, tövhid elmindən öncə o elmi bilməkdir. Və sonra şeyh buyurur ki, Əntə mükəlləf bi mərifəti təvhid. Sən tövhidi bilməklə mükəlləfsən. Tövhid ərəbcədən tərcümədə vahhədə yuvahhidu feilin məhzəridir. Ərəbcədən tərcümədə mənası təkləşdirmək deməkdir. Şəriətdə isə tövhidin mənası Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvahab buyurur ki, tövhidə tərif verərək buyurur ki, Əl-ifradullahi Teala bil ibadə. Allahı ibadətə təkləşdirmək tövhid deməkdir. Dildəki mənası təkləşdirmək, şəriətdəki mənası, yəni Allahı ibadətə təkləşdirmək. Tövhidin mənası, şəriətdəki mənası odur. Şəriətdə Allah Subhanahu taalanın Nə qədər ki, əmirləri, qadağaları var. Şəriət bir şeyi Allahın əmri olaraq bildirirsə, bir əməli salih əməl olaraq şəriət bildirirsə, həmən əməllərin hər hansı birini Allahdan qeyrisinə çevirdikdə tövhid pozulur. Şeyx buyurur ki, əntə mükəlləf bi mərifəti təvhid. Sən tövhidi bilməklə mükəlləfsən. Əlləzi xaləqəllahul cinnə vəl insə li əclihi. Hansı ki, Allah insanları və cinləri onun üçün yaradıb, yəni tövhid üçün yaradıb. Şeyx burada Quran-ı Kərimdəki məşhur ayətə işarə edir. Zariyyət surəti 56-cı ayət. Və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun. Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Əmir el-Müminin Ali ibn Əbu Talib radiyallahu anh bu ayətə təfsir verir. Deyir ki, Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Əli radiyallahu anh buyurur ki, yəni, liəmurəhum ən yəbuduni və əd'uhum ilə ibadətik. Yəni, mən insanları, cinləri yaratdım ki, onlara əmr edim ki, mənə ibadət etsinlər və onları öz ibadətimə dəvət edin deyə. Əli bin Əbi Talib bu ayətə belə təfsir verir. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma ayətə təfsir verir, deyir ki, illə liyəbudun, yalnız mənə ibadət etsinlər deyək, yəni illə liyəvahidun, yalnız məni təkləşdirsinlər deyə yaratdım. Böyük tabiin Mücahid rahiməhullah buyurur ki, ayədə təfsir verir, yalnız mənə ibadət etsinlər deyə, yəni illə li əmirəhum və ənhəhum. Mən insanları, cinləri yaratdım ki, onlara əmirlər verim və qadağanlar edim. Və Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah bu üçüncü görüşü yəni tərcih edib, daha üstün tutub Mücahidin görüşünü. Şeyx buyurdu ki, Şeyx Əbu Bətin Əlləzi xaləqəllahu insə və cinnə li əclihi Hansı ki, Allah insanları və cinləri ona görə yaradıb. Yəni, tövfilə görə. Və ərsələ cəmiə rüsul yəd'unə iləyhi Sonra şeyh davam edərək buyurur ki, və bütün rəsulları ona görə göndərib ki, Allah ona dəvət etsinlər, yəni tövhidə. Qurani kərimdə Allah subhanahu və teala Nəhl surəsinin 36-cı ayətində buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ التَّاغُوتِ Əl-əyə Biz hər ümmətə rəsul göndərdik ki, Allaha ibadət edin, tağutdan çəkinin. Rəsullar buna görə gəliblər, bu ayətə görə. Allaha ibadətə dəvət ediblər, tağuta ibadətdən isə çəkindiriblər. Ənbiya surəsinin 25-ci ayətində Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və mə ərsəlnə min qablikə min rasulin illə nuhi ileyhi ennehu la ilaha illə ana fa'budun." Səndən qabaq nə qədər rəsul göndərmişiksə, hamısına vəhy etmişik ki, la ilaha illallah və mənə ibadət edin. Bütün rəsullar buna buna yəni tövhidə dəvət ediblər və Allahdan başqasına ibadətdən çəkindiriblər. Və bu tövhid Allah subhanahu və teala'nın qullarının üzərində olan haqqıdır. İmam Buxarı və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Muaz radiyallahu anhu buyurur ki, Kuntu radifən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm yevmən Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin minişdə arxasında idim. Dedi ki, Ya Muaz, ey Muaz, həl tədri mə haqqullahi aləl ibad? Allahın qullar üzərində haqqının nə olduğunu bilirsənmi? Və mə haqqul ibadi aləllah? Və qulların da Allah üzərində olan haqqını bilirsənmi nədir? Deyir, dedim ki, Allah və Rasuluhu ələm. Allah və Rasulü daha doğrusunu bilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Qulların Allah üzərində olan haqqı ona ibadət etsinlər və heç bir şey ona şərik qoşmasınlar. Bu Allahın insanlar üzərində, cinlər üzərində olan haqqıdır. Və haqqul ibadi alallahi an la yu'azzibə mən la yushriku bihi şey'ən. Qulların Allah üzərində olan haqqı da odur ki, Allaha şərik qoşmayan kəsə Allah subhanahu və teala əzab verməyəcək. Muaz buyurur ki, Qultu əfələ ubəşşirun nəs İnsanlara müjdə verinmi? Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, Lə tubəşşirhum fəyəttəkilu Onlara müjdələmə, tənbəlləşərlər. Yəni, tövhidin kifayət etdiyini zənn edib, fikirləşib, başqa bütün əməlləri tərk edərlər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v ki, onlara müjdə vermə, tənbəlləşərlər. Tövhid Allah subhanahu wa ta'alənin haqqıdır, bir də onun üçün yaradır. Bu dünyada gördüyümüz işlər, bu dünyadakı yaşayışımız, yemək, içmək, gəzmək, evlənmək tək Allah subhanət hala bizi bunun üçün yaratmıyor. Allah subhanət hala Müminun surəsinin 115-ci ayətində buyurur ki, Əfəhəsibtum ənnəmə xələqnəkum əbəsə və ənnəkum ileynə lə turcaun. Siz elə hesab edirsiniz ki, biz sizi əbəs yerə yaratmışıq. Əbəsə ərəb dilində əyləncə deməkdir. Əbəs. Allah subhanahu teala ki, siz hesab edirsiniz, hesab edirsiniz ki, biz sizi əyləncə üçün yaratmışıq. Sual verir Allah subhanahu teala. Sonra ardınca gələn 116-cı ayətdə Allah subhanahu teala buyurur ki, Fətəələllahul məlikul haqq, la iləhə illəhu, huvə rabbul ərşil kərim. Haqq olan məlik bundan uzadır. Yəni Allah subhanahu teala bu şeyi özünə təhqir kimi qəbul edir. Deyir ki, yəni əyləncə, iş, əyləncə olan şeylərlə mən məşğul olmuram. Ona görə Allah subhanətə alə deyir ki, uca olan məlik, haqq olan məlik bundan ucadır. Və ondan başqa ibadətə layiq haqq mabud yoxdur və o kərim olan ərşin sahibidir. Və sonra Şeyx Əbu Bətin buyurur ki, və mərifətü dıdduhu fəhvə şirk. Və həmsinin hər kəsə mükəlləf, hər kəs mükəlləfdir ki, hər bir kəsə vacibdir ki, tövhidin ziddi olan, əks olan şirki bilsin şirki bilsin. İnsan bilmədiyi şeydən çəkinə bilməz. İnsan bilmədiyi şeydən özünü qoruya bilməz. Ona görə şeyx buyurur ki, və həmsinin sən mükəlləfsən ki, onun əksini bilmək, ziddini bilmək, tövfidin əksini, yəni şirki bilmək. Əlləzi ilə yuxfər, hansı ki, bağışlanmır, şirk, yəni günah ki, bağışlanmır. Allah subhanahu və teala Nisa surəsində 48-ci və 116-cı ayətdə buyurur ki, İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Al-ayə. Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamır. Ondan aşağı olan günahları isə istədiyi kədə bağışlayır. Bu ayətə görə Allahdan başqasına olan ibadət bağışlanmayan günahdır. Maidə surəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və men yushrik billah Fəqəd hərramallahu aleyhil cənnə və məvəhun nər və məli zaliminə min ənsar. Şübhəsiz ki, Allah şərik qoşan kəsə Allah cənnəti haram etmişdir. Və o kəsin yeri cəhənnəmdir, zalimların da heç bir köməkçisi yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih müslimdə keçən hədisdə buyurur ki: "Mən mətə yüşriku billahi şey'an dakhalan nar." Kim Allaha şərik qoşaraq ölərsə, cəhənnəmə daxil olar. Və mən mətə lə yüşriku bihi şeyən dəxələl cənnə. Kim Allaha şərik qoşmadan ölərsə, cənnətə daxil olar. Şirk Allah subhanahu ta'ala bağışlamadığı günahdır. Əbu Bətin buyurur ki, və mərifətü dıdduhu, onun ziddi olan şirk, əlləzi ilə yuxfər, hansı ki bağışlanmır, və lə ولا uzra li mükəlləf bil cəhli fihi. Həmçinin onda, yəni şirkdə mükəlləf olan kəsə cəhalət üzrü də yoxdur. Bilməməzlik üzrü yoxdur. İnsan Allahdan başqasına bilərəkdən qəsli şəkildə ibadət etsin, ya bilməyərəkdən etsin. Hər iki alda, hər iki insan şəriətə görə müşrik allanır. Bu dünya əhkamlarında İslam alimləri o cür kəsin ahirət hökmündə ixtilaf ediblər. Ona görə şeyh buyurur ki, Və lə uzrə lil mükəlləf fil cəhli bidəlik Həmsinin onda şirkdə cəhalət üzrü mükəlləf olan kəsə yoxdur. Dəlli nədir bunun? Allah subhanahu və teala Əraf surəsində 172-173-cü ayətlərdə buyurur ki, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ Allah Subhanahu taala buyurur ki, sənin Rəbbin o zaman Adəm övladının belindən gələn zürriyyətini çıxartdı, onları bir-birinə şahid etdi və dedi ki, sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Sual ver. Dedilər ki, bəli. Sonra Allah subhantala buyurur ki, bunu ona görə etdim ki, Sonra deməyəsiz ki, bilmirdik. Şəhidnə ən təqul yevməl qiyamə innə kunnə ən hədə qafilin. Ona görə etdik ki, qiyamət üçün deməyəsiz ki, bilmirdik, qafil idik, cahil idik. Əv təqulu innəmə əşrəkə əbəunə min qabil. Və yaxud da deməyəsiz ki, şirki atalarımız edirdi, biz də onlara təqlid edirdik. Onların etdiyinə görə bizi hələş edəcəksən. Deməli, təqliddir Allah Subhanahu taala bu işhəd misaq ayəti ilə üzrünü qaldırır ortadan. Və bu ayət dəlildir ki, Allah Subhanahu və Taala'nın ibadətində şirkin başqasına ibadətin cəhalət üzrü yoxdur. İmam İbn Kəsir rahimehullah bu ayəti iki ayədə təfsir edərək buyurur ki, ذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشعال إنما هو fitrhum alə təvqid. Deyil, sələfidən və xələfidən bir tayfa, yəni elm əhli, deyirlər ki, bu ayətdəki şahid tutmaq, şəhadət, insanları bir-birinə şahid etmək, bu onların fitrətidir, hansı ki, insanlar tövfid üzrə yaradılıblar. Və sonra İbn-i Kəsir buyurur ki, İnnəl murad bihəzə ən yəcələ həzəl işrəb hüccətən aleyhim fil işrək. Həmçinin bu ayət dəlildir ki, bu şahid tutmanı Allah subhanət hala insanlara şirkin əleyhinə hüccət edib. Ki, şirkdə insanların üzrü yoxdur. Və sonra şeyh buyurur ki, Əbu Bətin وَلَا يَجُوز فِيهِ التَّقْلid لِأَنَّهُ أَصْلٌ لِلْأُسُولِ Həmsinin onda, tövfiddə, şirkdə təqlid caiz deyildir. Çünki o, əsillərin əslidir. Və yaxşı ayətdə, Ərəf surəsindəki keçən iki ayətdə Allah subhanət hala buyururdu ki, Əv təqulu innəmə əşrəkə əbəənə min qabil. Deməyəsiz ki, atalarımız şərik qoşurdu. Deməli, ayətin bu hissəsinə görə şirkdə təqlid də üzr deyil. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, Ələ lə yuqallidənnə əhədukum dinəhu racilən. Sizlərdən biriniz öz dinini qətiyyən heç bir kişiyə təqlid etməsin. Fəin əmənə əmənə və in kəfərə kəfərə. Əgər sən təqlid elədiyin adam iman gətiribsə, sən də iman gətirmirsən. Sən təqlid elədiyin kişi küfür edirsə, sən də kafirsən. Dinin əslində tövhiddə, şirkdə cəhalət ziri yoxdur. Və sonra şeyh buyurur ki, Əbu Bətin, فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفِ Kim mərufu bilməzsə, yəni tövhidi bilməzsə, وَيُنْكِرُ الْمُنْكَرِ Münkəri inkar etməzsə, فَهُوَ هَالِك O adam həlak olmuşdur. Yəni, kim bu şeyləri bilmirsə, indi biz, bizim yaşadığımız zamanda insanların çoxsu insanların əksəriyyəti minlərlə, on minlərlə, milyonlarla insan tövhidi anlamır, şirki anlamır. Və bu insanlardır ki, şeyh buyurur ki, kim mərufu bilmir, münkəri də bilmirsə, o adam həlak olmuşdur. Anlamırlar insanların çoxsa tövhidi, şirki anlaya bilmirlər. Eşidirlər, anlamırlar. Allah Subhanahu taala Furqan surəsinin 44-cü ayətində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xitaben buyurur ki: "Əm təhsəbu ennə əksərəhum yesma'un əv ya'qilun" Sən elə hesab edirsən ki, onların əksəriyyəti eşidəcəklər, əql edəcəklər, başa düşəcəklər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sual verir Allah. Sən elə hesab edirsən ki, onlar eşidib anlayacaqlar. İnhum kəl inhum kəl en'am. Onlar heyvan kimidirlər. Bəlhum ədəllə səbilə. Onlar heyvandan da daha azğınlar. Şeyhül İslam Muhammed ibn Abdülvahab bu ayəti dəlil gətirərək deyir ki, dinin əsl məsələlərində başa düşdü və yaxud da başa düşmədi deyə üzr yoxdur. Çünki insana əgər tövhid, şirkinə olduğu çatırsa, həmən insan onu anlamır, başa düşə bilmir başa düşmədiyi halda belə Allah Subhanahu o insanlara Quran-ı Kərim ayətlərində kafir deyil, deyir. Nə deməkdir bu? Yəni insan e, bu məsələlərdə, dinin əsl məsələlərində başa düşmədi deyə üzr yoxdur. İki cür hüccət var. Fəhmül hüccə, qiyamül hüccə deyirlər. Yəni başa düşülən hüccət fəhmə bağlı olan və qiyama, yəni həmən hüccətin gəlib çatmasına bağlı olan hüccət. Yəni, bu şeydə başa düşmək üzrü yoxdur. Məsələn, biri Allahdan başqasına ibadət edir, qurban kəsir, dua edir, başa düşməyib, yenə müşrikdir. Ancaq birisi İslamı qəbul edəndən sonra asıb bir əşarının və yaxud da bir məxrudinin kitabını oxuyur, deyir ki, Allahın əli yoxdur. Burada bu insana başa düşməməyi üzürdü. Çünki buradakı küfür, Allahın əli yoxdur deyən adam təbir edərək O sözü deyir. Şəriətdən başqa dəlillərə dayanaraq. Çünki Allahın əlinin olmasını biz Quran-ı Kərimlə bilmişik. Ancaq Allaha ibadət etməmək, şirk eləmək isə Quran-ı Kərimdən qabaq bizə misaq ayəti ilə Allah Subhanahu hüccət bizim üzərimizə iqamət edir. Ona görə başa düşməmək şirkdə, tövhiddə üzr deyil. Ona görə Allah Subhanahu taala buyurur ki, sən elə hesab edirsən ki, onların əksəriyyəti eşidib başa düşəcəklər. Eşidib başa düşməyən adamlara Allah Subhanahu taala ki, onlar heyvan kimdirlər. Qurani-Kərimdə də heyvan deyəndə Allah Subhanahu taala ayətlərdə kafirlərə heyvan deyir. Ancaq başa düşmürlər, Allah yenə onlara kafir deyir. Allah Subhanahu taalanın əzəli elmidir. Biz onu anlaya bilmirik. Nəyə görə belə istəyir ki, onlar başa düşməsinlər. Sonra şeyh buyurur ki, Lə siyyəmə əzəmül məruf. Xüsusən də ən əzəmətli məruf fəhvə tövhid. O tövhiddir ki, onu bilmək hər bir kəfə vacibdir. Və əzəmül münkarat, münkərlərin tərəfində ən əzəmətli münkərsə şirkdir. Şeyxin sözü burada qutarır. Şeyxin İslam dininə, İslam dininin əslinə, tövhidə, şirkə verdiyi açıqlama. Və şirk iblisin, şeytanın insanları salmaq istədiyi ən əsas günahdır ki, iblis istəyir insanları ora salsın. İblis yaxşı bilir ki, insan şirk edəndə cəhənnəmlik olur. Onu gözəl bilir. Ona görə istəyir ki, insanları ora saldırsın. O şirki etdir, etdirsin insanlara. Və insanlara insanların fikirlərini bəziyir şeytan. Birbaşa gəlib insana demir ki, gəlsən Allahdan başqasına qurban kəs. Çünki insan dərhal bilər ki, müsəlman bilər ki, bu Allahdan başqasına qurban kəs, bu şirkdir. Allahdan başqasına qurban kəs olan bu ibadəti, bu şirki bəzəyərək iblis insanlara vəsvəsə verir, vəsvəsə edir. Necə ki, Quran-ı kərimdə Allah subhanətə ala Nuh əleyhissalamın qövmündə olmuş bütlərin, hansı ki onlar salih insanlar olublar. Ayətdə adları da keçir. Vad, Yavuz, Suad, Nasır adlarını çəkir Allah subhanətə ala ayətdə. Təfsirində İbn Abbas radiyallahu anhuma buyurur ki, bunlar Nuh əleyhissalamın qövmündə olan salih insanlar olub, ölüblər. Sonra bu Nuh əleyhissalamın qövmü həmən salihləri çox sevirdilər. İblis bu sevgidən yaxınlaşır. Həmən bu sevgidən bu müsəlmanlara, o dövrün tövhid əhlinə yaxınlaşır və vəsvəsələr verir ki, siz onları çoxmu sevirsiniz? Onlar deyirlər, biz onları çox sevirik. Deyəndə onların şəkillərini götürün, qoyun qabağınıza. Baxın, ərdəbə xatırlayın, çox sevirsiniz. Şəkillə havadır birinci onları. Onlar şəkillərin şəkilləri qoyurlar qabaqlarına. İbn Abbas bunu tanışır. Sonra deyir ki, şəkil kağızdır, parçadır, tez xarab olur. Daşdan düzəldim. Daş daha möhkəmdir. Təzdən onlara heykəl dətdirir. Və sonra gəlir axırda o yerə çıxır ki, ibadət edirlər salihlərə. Və İbn Abbas deyir ki, Adəm əleyhissalamdan Nuh əleyhissalama qədər bütün insanlar dünyada tövhid, tövhid üzrə olublar, şirk olmayıb. Və iblis Nuh Aleyhisselamın qövmündə həmən şirki vəsvəsə ilə yavaş-yavaş çıxartdı şirki və insanları müşrik etdi. Və sonra Allah subhanətə Nuh Aleyhisselamı göndərdi ki, onları tövhidə dəvət etsin. İblis şirki birbaşa olduğu kimi insana demir, yavaş-yavaş edir. Ne də ki, Nuh Aleyhisselamın qövmündə olan kimi şəkil, sonra heykəl, İndi də müasir dövrdə insanların çoxu müşrikdir. Bir az tövhid əhli, müsəlman var. Bu tövhidin üzərində insanlar 10 il, 15 il 10 il, 15 il çox yerdə ki, bu tövhidin üzərindədirlər insanlar. İndi iblis yenə Nuh Aleyhisselamın qövmündə etdiyi vəsvəsəni indi dedir necə edir? Onlara, salihlərə məhəbbətlə girişdi, onları müşrik etdi. İndi də tövhüd əhlinə Peyğəmbəri, şəhidləri, səhabələri sevməkləri ilə girişir. Nə deyirlər? Deyirlər ki, Allah öz Peyğəmbərinə şəfayət verib, dəlillər var. Ölüb, ölməyib, yox deyir, eşidir üstə. Yəni, insanlar nə günə düşüb? Düşüblər ixtilafa, bir-birləri ilə mübahisə edirlər, bir-birlərinin əleyhinə kitab yazırlar, xütbələr verirlər. Biri deyir ki, olar, problem yoxdur, caizdir, eşidir Peyğəmbər. Ona deyirəm, o da Allaha deyir. Necə ki, sağlığında deyirdim, Peyğəmbərə sahabələr deyirdi, indi biz deyirik, fərqi yoxdur. Bir qrupu deyir, bunlar biraz daha ağırlıdırlar, çox araşdırırlar. Deyirlər ki, yox, bu bidətdir. Eləmək olmaz, bidətdir. O bidət deyən laf təhlükəlidir. Çünki bu şeydədir, o şəkil hissəsindədir. Bu elə bir ki, caiz deyən qapını taybata yasır. Bu bidət deyən qapını yarısına qədər asır. Bidət deyib yarısı asır, gözləyir. Açılacaq bunu, bidət deyib dayanmayacaq. Müəyyən zamandan sonra o asacaq qapını. O birisi, bir, o birisi qrup biraz daha şeydir, biraz daha araşdırıblar. Daha dərinləşiblər bu elmdə, tövhiddə, dua məsələlərində, şirk məsələlərində. Deyirlər ki, kiçik şirkdir. Bunlar bu birisi ikisindən biraz ağırlıdır. Ancaq hər üçü batildir. Sadəcə olaraq elə bir ki, bir qapıdır. Caiz deyən qapını birbaşası şirkə qapasır. Caiz deyən kəs şirkə qapı açdığına görə kafir olub. Şeytan onu elə birinci dəfədən aşırdıb. Qapını birbaşa aşırıb ona. Bidət deyən bir əv açıb yanıb. Tərəddüdə də bilmir ki, bu nə tərvada? Deyir, bidətdir. Təvil edib, qatışdı, qat, qatışdırıb ki, bəs Peyğəmbər eşidir. Öllər eşidirlər, mən də onu deyirəm. Kiçik şirk deyən də həmsinin. Ancaq bizim əqidəmiz nədir? Bütün Peyğəmbərlərin əqidəsi. Bu əməl böyük şirkdir. Kim Peyğəmbəri dua edib sağırırsa, həmən adam böyük şirk edir. Və həmən adam müşrikdir. Və ona bilməməzliyi də özür deyil. Və Qurana görə belədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə görə belədir. Əhl-i sünnət alimlərinin icmasına görə belədir. Quran-ı kərimdə Allah subhanət hələ buyurur ki, İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Yalnız səndən ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. Şəfayət faydalı bir şeydir, köməkdir. Hər gün namazda bu bidət deyənlər, kiçik şirk deyənlər, caiz deyənlər oxuyurlar bu ayəti Fatihə surəsində. Ancaq hər dəfə də onu yalanlayırlar. Nəyə görə Allahdan başqasından kömək istəyirlər. Hansı ki, o şeyə ancaq Allah qadirdir. Və bu, Quran-ı kərimə görə böyük şirkdir. Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. Rəbbiniz dedi ki, yalnız mənə dua edin, mən də sizin dualarınıza cavab verim. İnnellezine yestekbiruna an ibadeti seyedhuluna cehenneme daxilin. O kəslər ki, mənə ibadət etməyi təkəbbürlüklərinə sığışdırmırlar, cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Ayətin başında duadan danışır, sonra Allah subhanət hala ibadət deyir ona, dua ibadətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əd-dua huvəl ibadə, dua ibadətin özüdür. Əd-dua muxul ibadə, dua ibadətin özəyidir, iliyidir. Quran-ı kərimdə bunun şirk olmasını ispat edən 30-40 arası ayət var ki, bu əməl böyük şirkdir. Mən də ayətləri burada zikr etməyəm hamısını. Başda dedim ki, Qurana görə, sünnətə görə, əhl-i sünnət alimlərinin icmasına görə bu böyük şirkdir. Sünnətdən dəlil Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki: Allahümme la tec'al qabri vətənən yu'bad. Allahım qəbrimi ibadət olunan bütə çevirmə. Allaha dua edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki qəbrimi ibadət olunan bütə çevirmə. Peyğəmbərin qəbrinin yanında qeyib dayanıb Peyğəmbər çağıran adam İstəfə də istəməsə də qəbri bütə söndürür. Və İslam alimləri tə bunun üzərində ittifak ediblər ki, böyük şirkdir. Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah yazdığı İslam pozan 10 əməli, Navaqıdil İslam. İslam pozan 10 əməlin ikincisində buyurur ki, Mən cəələ beynəhu və beynəllahi vəsait yəd'uhum وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ كَفَرَ اِجْمَعًا Kim özü ilə Allah arasında vasitələr edər, onları çağırıb onlardan şəfaat istəyər, onlara təvəkkül edər, kəfərə icmən. İcma ilə kafir olar. Yəni, əhlüsünə talimlərin icması ilə. Bəzi avamlar bu Navaqid İslamın ikincisi barəsində deyirlər ki, düzdür, bu şeyx bunu deyib, ancaq burada deyilən şeylər ki, yoxdur, kim özü ilə Allah arasında vasitə edər, onu çağırar, şəfayət istəyər, təvəkkül edər. Bunun hamısını bir yerdə edəndə olar kafir. Təvəkkül eləməsə, ancaq elə şəfayət istəsə, təvəkkülsüz. Onda kafir olmur. Batıl şeydir bu. Bu, navaqıdda keçən kəlmələr kim özü ilə Allah arasında vasitə edər, bu xüsusi bir küfürdür. Heç şəfayət istəməsin, vasitə etsin, məsələn, şəfayət istəsin övlad sifətin. Vasitə dildə nəf edir. Necə ki Zümər surəsinin 3-cü ayətində Allah Subhanahu taala buyurur ki, müşriklər deyirdilər ki, "Mə na'buduhum" biz ibadət eləmirik. İllə liyudarribuna ilə Allah zülfə. Yalnız bizi Allah'a yaxınlaşdırsınlar deyə. Bunun özü bir küfürdür. Sonra və yəsəluhum şəfaə. Şeyx buyurur, onlardan şəfaət istəyərsə, yəni meyitlərdən. Bu başqa bir küfürdür. Sonra onlara təvəkkül edərsə, təvəkkül də başqa bir ibadət şəriətdə meydə təvəkkül eləyər. Bununla meydə heç meydə dua etməmiş elə meydə təvəkkül eləsə insan kafir olar. Çünki bu da başqa bir ibadətdir. Bunun hər biri öz özlüyündə ayrı-ayrı küfrdür. Ancaq bayaq dediyim kimi bəzi cahillər deyirlər bunun gəl hamısı bir yerdə olar. Onda adam kafir olar. Bir-bir olsa olmur. Bunun hər biri öz özlüyündə küfrdür. Elə bil ki biz namazın fikrində bilirik ki, namaz dəstəmazla bir yerdə olur və dəstəmazı pozan şeylərin hamısını da bilirik. Dəstəmazı nə pozur, düzdürmü? O dəstamadı pozan şeylərin biri ortaya çıxanda nə olur? Dəstamad pozulur. Dəstamadın pozulması üçün hamısı lazım deyil ki. Dəstamad pozan şeylərin hamısı gəlib çıxar, sonra dəstamad pozular. Biri olsa bəsdir. Ona görə batıl şeydir bu. Şeyxin zikr etdiyi üç şeyin hansı biri baş verirsə, hər üçü öz özlüyündə bir küfürdür. Və bu mövzu e, bu dövrün böyük fitnələrindəndir. İnşallah hamıda nəsiyyət edirəm ki, bu mövzu barəsində həmişə ayıq-sayıq olun. Çox qalamıza çıxacaq bu mövzu. Düzdür, bunu heç edən yoxdur hal-hazır, ancaq danışılır. Yəni, Nuh Aleyhisselamın dövründə də birinci şəkil qoyulanda ona heç kim etmirdi. Şəkildən başlandı, axırda əmələ yetişdə etdilər. Ona görə müsəlman gələ daima ayıq-sayıq ola. Örgənə bu məsələləri, dəlilləri ilə örgənə və özünü qoruya. Kim ki bu qapıya düşdü, gedəcək. Sonda gedib ibadət edəcəklər. Biz də görməsək, bizdən sonra gələnlər görəcəklər. Kim ki o fitnəyə düşüb, Allah subhanətlər ona hidayət verməsə, o da etməsə onun övladı və yaxud da övladının övladı. 20 eləmə, 30 eləmə, hamısı bunlar qütbərəş olacaqlar. Qəbirlərə qədər ibadət edəcəklər. Çünki bu fitnənin qapısını da açılıb işə burada. Biz qapını açılan vaxtı görürük ki, bu qapı açılıb. Qapını açırlar. Biri bidət deyir açır, biri kiçik şirk deyir açır. Biri caiz deyən açıb işə artıq. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Daim ayıq sayıq. Bir iki qarşıda çıxdı gördüm, birisi bu mövzudan biraz sənin daim eşitdiyin kimi yox, biraz başqa cür danışır. Ayıq sayıq ol və uzaq olun onların hamısından. O cür insanların. Caiz deyəndən də uzaq olun. Bu əmələ bidət deyəndən də uzaq olun. Bu əmələ kiçik şik deyəndən də uzaq olun. O adamlardan uzaq olun. Onlarla salih əməllər və təqva üzrə əməkdaşlıq yoxdur. Çünki hər üç qrup fitnənin içərisindədir. Və Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, bizi tövfid üzərində daim sabit etsin. Amin. Və bizim dəvətimizi bərəkətləndirsin. Amin. Və dəvətimizə qarşı olanları isə inşallah məhv etsin Allah subhanahu teala. Subhanakallahumma bihamdik əşhadu an la ilaha illa ent əstəğfiruka və ətubu ileyk.